onos paliurus estion. Onos paliuron estien oxeien kaiten. Ton deiden alopex certomusa dei rekei Pos hutos hapalei cae aneimenei glossae, scleron malasseis prosphagema cae trogeis, ho muthos prostus sclerus cae epicindunus prosferontas dia glosses logus.